Madalena Casulana estis itala renoma profecía componisto, cantisto, intuistino cae talenta liutisto de la y arcento. Si estis la unua virina verquisto, kiu havis exclusivan volumon de sia Verco, presita cae publicigita en la historio de la occidenta Musico. Madalena Casulana comencis sian musica nagadon kiel liuta presentisto cae cantisto. Quancam, si valdau cedis sian activetson kiel componisto. Tre malmulte oni cias pri sia vivo. Si nascigis en 1544 en Italio, eble en Casole d'Elsa, oni nur povas exii pri sia vivo per la dedicioi cae scribajoi en siai collectoi de madrigaloi. Sur citiu vaso, oni cias che si visitis Veronon, Milanon cae Florenzon. Si estis evidente en Venezio, qui estis eldonita sia laboro cae cie la lojantaro comentis pri sciai capabloi. Sciai unuai publicigitai vercoi estis gruppo el quar madrigaloi el donita en la desiro en Venezio en 1576, quio estis compilajo de Giulio Bonajunta, conata music cantisto, quio inclusivis la verco in de casulana por vendi la il En pli fruai tempoi, la virinoi dedicitae a la musico ofte estis silentigitai, sed la vexesa iarcento alportis al portis la comenzon de multai xangioi. Iunai virinoi, inclusivi Madalena Casulana, quiu povis fari in studoin en Florenzo, sercis educadon. Cun tiu vaso cae sia talento, si electis daurigi musican carieron. Tiel si havi chanson canti ca instrui en salonoi cae academioi quie pli facili acceptis virinoin. La esploristo Tomasin Lamai scrivas Si estis sendependa virino, quiu shaine devenis de modestai rimedoi, cae electis viv tenisin. En tiu medio, en tiu epoco, si successis trovis sian propran identigitan vocion. Ci tiu italino, de vasta culturo, granda sentemo, cae extraordinara intelligentezzo, situigis virinoin en intellecta egalezzo cum viroi, donante al protagonistoi de siei vergoi necutiman liberezzon desprimo, cio estis la manifestigio de siei proprai desiroi. En 1578 con la simple nomo de unua libro de madrigaloi, si publicigis en Venezio sian unuan compilajon de vocha y madrigaloi, que estas la unua musica verco el donita de virino. Estis tia la gravezzo de la verco de Madalena Casulana, que, ec Orlando di granda componisto de la Renesanso, directis uno el xiei componajoi ce la cortego de Albert la Quina de Bavario en Muncheno. Bedaurinde, ci tiu musico ne travivis. Estas ancau pluae evidentezoi pri la opinioi de multae famae musicae verquistoi cioi vivis en Venezio tiu tempe al quiui impresis la capablo de Madalena kiel componisto, si construis sian reputacion ne kiel corteginon, y pro la improvisita canto, sed kiel cantisto cae profesia componisto de musico, verkita cae publicigita. Si dedicis sian vivon al music vercado. donante alla historio de la musico pli ol sef dec madrigaloin. Si mem el donis ilin dun la iaroi mil quincen sepdec, mil quincen tri, cae mil quincen ses, en Venezio. Quelcai el siai vercoi ancau estis incliditai en alia compilajo il gaudio en 1586. En quelcai vercoi, Madalena scribis pri la malfacilajoi por esti virin componisto en tia epoco. Mi desiras montri ala mondo tion baste kiel mi povas la existon de erara vantezzo pri kio nur la viroi possidas talenton por la artoi cae la intelecto, cae citiui neniam nascidios en virinoi. Auscultu sian musicon por apresi la elegantan cae richan contrapunctan stilon, quiu posis igas sin almenau sur la sama nivelo kiel siei plei famai madrigalistai virai collegoi.